hulle geen bevel gegee het nie, en hulle vir jullie volk hoegenaamd geen voordeel bring nie, spreek die Heere. As jullie volk of profeet of priester je dan vraag en sê, wat het die Heere gelas, dan moet jij vir hulle sê, jylle is die laas. En ek sal jylle afwerp, spreek die Heere, en wat betreft die profeet of die priester of die volk wat sê, die Heere het gelas, oor die man en oor sy huis sal ek besoeking doen. So moet jylle sê, elkeen vir sy naaste en elkeen vir sy broer, wat het die Heere geantwoord? En wat het die Heere gesprek? Maar van, die Heere het gelas, mag jylle nie meer melding maak nie, want vir elkeen sal sy eie woord die las wees, dat jylle verdraai die woorden van die levende God, van die Heere van die Leerskare, onze God. So moet jy aan die profeet sê, wat het die Heere jou geantwoord? En wat het die Heere gesprek? Maar als jylle sê, die Heere het gelas, daarom, so spreek die Heere, omdat jylle hierdie woord sê, die Heere het gelas, alhoewel ek na jylle gestuur het met die woorde, jylle mag niet sê, die Heere het gelas nie, daarom, kyk, ek sal jylle zekerlijk ophef in jylle, saam met die stad wat ek aan jylle en jylle vaders gegee het, van my aangezicht af wegwerp, en ek sal jylle eeuwige smaad ople en een eeuwige skande wat niet vergeet zal worden. Nie.